Langileria txipitu zaie eta ezin izan dituzte eskuetan zituzten lan proiektu batzuk bururateraman. Orain, beste profil batzuei ere irekiko zaie lagun elkartean lan egiteko parada. Frantzua maitea lagun elkarteko lendakaria. Orai arte erreza eskuratia dutenek dute lehentasuna eta gure langileria horietatik eh, egina zen. Hogoita hamar langile baginik duen eh, erreza zuten entzat. Erreza horien nombrea txipitu nahi ginuke hiru lanpostuz eta hiru lanpostu horiek eskaintza egiteko somarra luzia dutenen zat eta bertze kategoria batzuren zat. Eta partikulazki beren indemnizazioa e, bukatua dutenen zat. Langileen profil ekonomikoa zabaltzeaz gain, siberuko langileei ere idekia da gaur egun laguna elkartea eta lanera joaiteko gajaio bideetan uhatsak eman dituzte aurten.